Din pământul scaldat în soare, din sudoarea și munca omului, crește bobul de grâu, crește pâinea, ce pe altar se transformă în Hristos.